Pagya kiosk no fa hwe fam. Arnold na ɔtaa na ɔmo sɛ ɔbɛtua ka. Ɔma kɔɔ saa Richard no kora please ka mɛmi akɔ akɔkye no. Kɔ ten million pɛ na ɔde ama ɛnura me kɔɔ ɔyɛ me sɛ nnɛ ɛnɛ so me kɔɛ so so anfa sika no ama. Maka kyɛ mo sɛ maka kyɛ sɛ loto no okotwa a ayɛ hyɛ nipa no te bia sɛ okotwa wɔ ntɛn na ano hyɛ maa bi ɔba yɛ nipa okotwa ne nkyɛn na nipa no yɛ apakye na wɔ apakye wodi loto abɛde wɔnyɛ sika agya tua ka. Ah. New York Junction wosi bɛsi wɔ Braman New York Junction mepatɔ obi afa mpɛn pipa wɔnto aba wei ma me sisi a mepɔ bi ɔse ɔne deɛ te ase wakyina gye loto loto pɛ sɛ loto a mepatɔ ɔne ɔne loto da mepɔ bi wakyina gyegya gyegya bɔsoɔ na mepatɔ wɔne da ɛwɔ ne boɔ kyena ma pa me nana boɔ me me mede me nsase mboa kaa kyɛ wɔ sɛ mɛtena akɔnyɛ nana yɛ me yɛsɛ so Manya ntoboaseɛ ba wura sunsum asase ase na ma ba adeɛ aso adeɛ aso ayadeɛ kyekye boasa ne boa ma pɛtwɔ ne akadeɛ aka problem ma yɛ sɛ pɛsini so ma sɛ kyolo to aka ho na awurade boɔ kyɛ na padeɛ ma me ɛsoɔ ne sɛ ɔka kyerɛ wɔn ma wɔyɛ ho because wɔn afiri nkran wɔn afiri takorade wɔn afiri sɛ wɔnyɛ sɛ na ama mede no adu akyire one six two six nine six zero two four four one six two six nine six zero two four four one six two six ninety six zero two four four one six two six nine six zero two four four one six two six nine six zero two four four one six two six nine six zero two four four one six two six nine six ekyiri kyiri ɛne akyiri ɛfɔ one six two six nine six zero two four four one six two six ɛna nine six zero two four four one six two six nine six zero two four four one six two six nine six zero two four four Mepɛ sɛ nana bɔ me fa ka bɛsi Kumasi Kebetia fa kɔnɔma fɛnto ka si ɛwɔ Brɛman New York Junction wosi bɛsi wɔ Brɛman New York Junction wɔkyena mede spiritual pallet ana mede yɛ adwuma bɛka sɛ gu pallet no so mekyɛ wɔ tusuo tusuo is better than cocoa fa meboa wɔ na mepɛ sɛ mode asoɔ nyinaa sa yɛne nagya wɔtumi na wɔte nsuo no meboa saa nipa no wɔkyena ɛyɛ bɛbi baako pɛ meka soɔ sɛ bakɛtɛ no adɔsoɔ Yakob ese yɛadɔɔso wɔ fam yi so, ɛnyɛ ase nketewa. Ne papa ne asɛm. Ese meka asɛm bi ato ɔsɛ, sɛ ɔpɛ baabi adie, ɔpɛ baabi ama me paatwo ne soɔ nyina da ne sedeɛ ne ya. Wasɛmɛ dane nkɔ bokum anase nifa. Ankɔ baabi ma obi fa nkɔ sɛ wɔnkyɛ baabi kɔ abu kata. Ɛmba ka nkyɛ me se me paatwo bi abu kata. Ankɔ baabi ma obi fa sɛs ankɔ wɔ nan. Wɔkyena na nabɔ ne asɛ yɛ aso na apɔ kukɔ fɛ bɛnya sereba. Mɛkyena sɛ sɛ sɛ brɛ bɔ brɛ sɛ sa antom agyina yɛ. Mɛbɔ wura so soma asase ase. Na n'afɛdi ayɛ dendendendenden. Wɔsa ba bi frɛ me wɔ bɛ fifty something years. Wɔsi nana ma bɔ bra kɔ bɛ fifty something years asase mi ntumi ntu bi. Wɔsa obi yɛ ɔbɔ bi tie mi anadwi wɔkyekyɛ ma otie nana boa me spiritual center. Wɔahwɛ ɔbɛ nim ne hwene n'ano n'atukɔ. ne moma wahwɛ ba ni ma na sɔ ba nam bi esi fa na sɔ ba nam ti awale ma ɔfɔsɛ sɛ aberanteɛ sɔ na pɛ gyaneɛ apɛ kuro bi aseɛ bɔne ne ho wɔkɔ akɔyɛ adwuma bi ne kyerɛ sɛ aberanteɛ kɔyɛ adwuma January to December wɔn gana siri bi na aberanteɛ kan so wɔkɔ obi ato kɔ kɔ aberanteɛ kɔyɛ fourteen years abɛsa bɛtena gana di mate na na awerɛhosɛm o wɔkɔ nipa tɔ obi ne nipa deɛ ayɛ adwuma ma obi ma nipa ne mu no kɔ Ya ao. Papa tiani yɛ obi so tie me. Wɔn yɛ ɔba wiase. Wɔpɛ sika bi yɛ ɔpɛ sɛ kɔtua kanti. Wɔate ne na bi anka na ɔkɔ because wɔpɛ tu sua kɔ kɔtua ne ka. Na na bi so so sɛ mɔntɔ baabi ɔyɛ nkɔfo gu kata. Wɔtu nkɔfo gu nkɔfoɔ ni. Yɛbɛ kɔ ate aseɛ. Mɛ mo ate aseɛ so wɔkyena. Ɔmpɛ baabi a problem bɛ sɔfo de yɛ a ɛnso no kɔ ɛhyɛ anaasɛ nifa. Yɛbɛhyɛ lansi sɛ bi yɛ adwuma brɛbɛ bi papa. Brɛbɛ nane sɛbɛ nane ma wo na wo ntaw. wɔfa fie de bɛma ma yɛma radio so bɛkasa ɛna nkɔfo architects ayɛ sɛ deɛ yɛ no nyinaa amate deɛ yɛ no ɛmfiri nyame obi pira se na naboa me deɛ menkɔ heaven ma mekyɛ nnipa bi adeɛ kakra sɛ mema nnipa bi ateɛ sɛ sɛ wɔyɛ ada yesu bɛduru no anaasɛ deɛ ɔtwa nya prɛko pɛ ba wɔnyɛ memɛdi fa heaven na wosɔfo ka wote bonsam gyim ɔfa kane tete yɛsɛ yɛbɛgye mmerɛ ɛna kɔ wuram akɔ tete aban aban na mbɔ aban wɔn na bɔ aban wonderful obi yɛ ne diabetes na sɛ mi nana bɔ mi mi bɔ wura wuram akɔ tete aban yɛn sa ɛna kɛmɔ ɛdi sɛ nipa ne yaleɛ maa ɛbɔ ne maa ɛbɔ ne onyɛ ɛbɔ ne okay wonderful ɛɛ mi wura polisi kɔ yi tu nsuo wọ́n de obi de ká polisifoɔ taataa noɔ. mepatwa me ne wɔ hɔ na yɛ papa. Most of our time. Wɔ bi tia sɔn dam wɔ yare ne nan ati kuro. Wɔ sasa bɔ mpa yɛ fasting fourteen days yale ne tuma kunu. Me obi yale ne na yɛ tu kuro ma tete a bɛ ne nubina. Ɛdi asɛm a na ewu a me ne sɔfo no hɔ na yɛ ade papa. Most of our time. Ɛtu ɔkyena me nkyɛnkyɛn sɛ deɛ me yɛ ne nyɛ. Tie wɔ bi si lɔto nyɛ. ɛna mede kyerɛ nkurɔfoɔ nkurɔfoɔ nti bɛda ase ɛnɛ hwɛ ɛde bato bɛ na mpɔnkye ma hɔ sɛ mpɔnkye ɛne nkokɔ ɛne ntoma wonderful ɛne ka wo bere bɛte ameɛ mɛsɛ wɔkyena anapa ɛhɔ bi sa w'adwene me ne ɔto nhyia masa tie me sɛ meka nyɛ kopɔn na ɔbɛnyina hɔ ɛsɛ sɛ mani pɛ ka mɛpasa bɛbɔ na bɔ deɛ kyerɛ bi a ɔno fa mmɔbra ba wakasa hyerɛ bɛboa wo na bɔ wɔkyena woyɛ fɔfoɔ yɛ hwan yɛ awɔ mepɔn two o'clock metwɛ loto palɔk na one million bɛkasa gu so yɛnkyɛ wɔlɛ no asɛe yɛnkyɛ wonya sika nto botom yɛnkyɛ ablabrantɛ te so ne pɛgye de manya bu kwasɛ brame ntɛnsi that nonsense must stop that nonsense must stop kyɛ sɛ ɔba bɛma hu sɛ ɔpɛwa ɔno nkyerɛ two weeks na nipa no gyaa o wankasa sɛ ɔma mia sɛ obiara ne papa it is nonsense ɛyɛ borɔfo that nonsense must stop ɛsɛ ablanteɛ wɔyɛ adwuma yi mɛtɛ Yɛba nim deɛ ɛka we know what you are doing. Kasa kyerɛ wo asɛ nana boa me. So wɔkyerɛ wɔn ɔso wɔ brɛ. Te sɛ wɔakyekyina gyegye lɔto na te sɛ bɔnsam ɛsɛ ka bɛdi w'anim. Na sɛ wɔkyena me ka sɛ ɔyɛ announcement kɛsɛ mede ma wo. Mekyerɛ wo wɔkyena kɔ baabi a wɔbi kɔyi sika di. Bɛka sɛ gu palɔko so. Wotoa deɛ ntɔ bɛka sɛ gu palɔko so. Sika atɔ foma no asɛ abɛbɔ ne nya.